Karel Čapek Racontoi el unua pošo Caso de doctoro Meislik Auscultu, signoro Dasti Diris en pense politoficisto doctoro Meislik alla maliuna spertulo Ver mi venis alvi por consulti vin Jen, mi havas cason «Pri quiu mi estas sen consila?» «Do, racontu!» diris signoro d'asti. «Qiun concernas la caso?» hmm, «Min!» eggemis doctoro Meislik. «Iu pli mi pripensas tion?» «Des mal pli clara gi estas por mi!» «Auskultu!» «Pro tio, oni povus frenezigi!» «Do!» Ion iu faris al Demandis quietige signora Dastich. Nan iu, ec diris doctoro Meislik. Ien, kio min ple incitas. Mi mem faris ion, kion mi ne comprenas. Eble ne estos tiel malbuna. Consolis lin la maiuna dastih. Do, kion vi faris, junulo? mi captis gastrompulon. Respondis doctoro Meislik morne. Ciu jen, cio? Jen, cio. Cae la gastrompulo versaine ne estis la giusta. Helpis signora d'astih. Estis. Iali confessis. Li rompis la cason en iuda bonfara societo, ciu vistias? — Li estis iu Rosanovski au Rosenbaum elvlovum, murmuris doktorom aizli. Oni trovis celiron pilon, cae cion. — Nu, cae cion vi chatus cii? — instigis lin la maliuna dastich. — Mi chatus cii, diris la politsofficisto mediteme, ciel mi captis lin attendu, mi diros tion lauvice avi. Antau unu monato, tio estis la trian de marto, mi dejoris gis noctomeso. Mi nescias, ciu vi memoras, che tiam iam la trian tagon pluvis. Do, por quelcae momentoi mi eniris cafeion, cae poste mi volis iri heimen al vinocradi. Sed anstatau tio, mi iris contravan directon alla strato Vilaždjena. Mi petas min, ču vi cial mi iris giuste tiun flancon? Eble nur ien hazarde. Opini, signoro Dastich. Auscultu, en tia vetero oni ne vadas nur iel hazarde tra la stratoi. Mi shatus ci, kion mi diable volis. Kion vi opinias? Ču tio povus esti ia antau sento? Siu, io kiel telepatio. Aha, uh -huh. diri signor Io estas tute ebla. Do vidu, parolis doctoro medic zorgo plene. Ien tio estis. Sed tio pubis esti ancau ia subconscia imago. Porce mi iru rigardi, cio estas cela la tri virgulinoi. E, yes, tiu hotelaccio en la strato Glajdjena. Rememori, signoro Dasti. Giuste tiu tie tranoctadas la casrompuloi cae pusus teristoi al Budapesto au Galicio venintai labori en Pragon. Tiun localon ni atentas. Cion vi opinias? Ciu estis tute ordinara polizia cutimo tio, che mi iris tien por enrigardi? Ovas esti? Concludi signoro Dastich. Tiain aferuin afero in quelcfuie oni faras tute meccanique. Cefe se oni havas devo senton. Nenio exter ordinara estas cetio. Do, mi iras alla strato vilagiena, daurigis doctoro Meislik, rigardas preter passe la nomaron de tranoctantoi ce la tri virgulinoi, cae plu iras ie fino de la strato di gilagena, mi haltas, cae celas de nuve returni min. Mi petas gentile, ciu vis cias cial mi reiris? Pro cutimo. Opinius, signor Odasti. Cutimo patroladi. Tio povus esti, consentis la polizofitisto, sed mi ne dejuris, cae volis iri heimen eble tio estis antausento. Tiai casui estadas. Reconis, signoro Dastich. Sed tia antausento estas nenio mistera. Estas ia conate, che en la homo existas iai superai capabloi. Diable! Ecriegis doctor Meislik. Ciu tio estis do cutimo, au iai superai capabloi? tion mi shatus ci. Do, attendo. Dum mi tia plandas, iras contra min iu homo. Diru, kia? Tondro al tio. Kia ne povus kiu ain iri nocte iela unua tra la strato gilasgena? Ie tio nenio esta suspectinda. Mi mem tute nion cognectis. Sed mi haltis giuste sub lanterno, cae estis bruliganta cigaredon. Siu, tion ni faras, volante nocte iun funde pririgardi. Cion vi opinias? Ciu tio estis hazardo au cutimo, au au ia subconscia alarmo. Tion mi nescias, diri signoro Dastich. Ancau mine, colere e cris doctoro Mesli. Tondro al tio. Do, mi bruligas la cigaredon sub la lanterno, cae tiu homo iras pretermi. Signoro, ec ne lia nason mi rigardis, sed min urgapis teren. Ciam tiu ulo estis preteririnta, io ec mal placis almi. Diablo, mi diris almi, jen, io ne estas en ordo. Sed kio, facte? ja appena mi attentis tiun un Mi staras do en la pluvo sub la lanterno, cae pripensas, cae subite venis ideo, la shuoi. Tiu homo havis ion strangan sur la shuoi. Cae subite ia mi diras laute, cindro. Cia cindro? Demandi signor Odasti nu cindro. Tiu momente mi rememoris che la homo havis sur la suoi inter suprajo cae plandumo cindron. Cae cia li ne havu cindron sur la suoi? Opini, signoro Dasti. Mm, mem compreneble. Ecvocis doctoro Meslix. Sed, signoro, en tiu momento mi vidis Yes, vi dis la eltran citan fairo resistan cason, el quiu sutigas cindro sur la planco. Sciu, cindro quiu estas inter stal platoi, cae mi vidis ciel la suoi plandas en cindro. Do, tio estis intuizio. Decidi, signor Odasti genia sed hazarda intuizio. Absurdajo, diris doctoro Meislik. Homo, se ne plugus, do ne pre mine rimarcus la cindron. Sed ciam PLUVAS, oni ordinare ne havas cindron sur la suae. Ciu comprenite? Do, tio estis empiria concludo, diris cum certeto signoro Dastich tio estis brila concludo sur base de sperto. Cae, cio plu ocasis? Nu, poste mi sequis tiun udon, mem compreneble li enfalis alla tri virgulinoi. Poste mi telefonis por ducas policistoi, cae ni faris tie razion. Ni trovis signoron Rosenbaum, ecz cun la cindro cae rompiloi, cae degdumil mil cronoi e la caso de Iuda bonfara societo. Iam nen io mencinda. Vistias, che en giurnaloi on iscribis, che ci foie nia polizo montris considerindan pretezon. Cia absurdajo! Mi petas fin, se hazarda mi ne estus irinta tra la strato gilasgena, cae hazarda ne rigardus la suo in detiu canailo. Nome, diris doctoro Meslik depremite. Sed tio ne estus nur hazardo. Nien, giuste tio estas mia problemo. Tio ja ne gravas, opinis signoro Dasti. Por iuna homo tio estis successo, pro ciu vi povas gratuli avi. Ču gratuli? Explodis doctoro Meslik. Signoro, Kia mi gratulu al mi, se mi nescias pro kio? ciu pro mia fabela detectiva acra vido, ciu pro la mecanicae policae cutimoe, ciu pro la felicia hazardo, ciu pro ia intuizio cae telepatio? Rigardu, tio estis mia unua iom grava caso. Ian sistemon oni devas sequi, ciu ne? Ni supposu che morgau oni donos ami ian cason prim murdo. Signoro Dusty, chio mi faros? Ciu curi tra la stratoi cae rigardi acre in de homoi? Au ciu mi iru post la naso cae attendu gis ia antausento au interna vocio conducos min recte alla murdinto? Vidu do, ien la caso. La polizio nun diras, tiu meslic, iu havas flaron, el tiu oculvitra vitra iu nulo farigio sio. estas detectiva talento. Ea, mia situatio estas sen espera, murmuris doctor Meisnik. Ian metodon oni devas havi. Gis mia unua caso, li credis ie diversae exactae metodoi, siu ie observado, sperto, sistema esploro, cae tiae massagiajoi. —Cae ciam nun mi analizas la cason, do mi vidas che... —Auskultu! —Dieg diris, kun sen —Mi opinias, che gi estis nur felicia hazardo. —Di aspectas tia. —Diris signoro dastis sage. —Sed ancau en estis iom da bona observado cae logico, cae mecanica rutino diris la iuna officisto sen curage. Cai intuizio, cai ancau iom da donatio de antausento, cai instinto. Iesuo Christo, jen vi vidas, veis doctoro Mesnik. Signoro Dusty, kiel nun mi faru io? Signoro doctoro Mesnik, al telefono, annoncis la cef kelnero vocas polizia centro. Ien, gi estas. murmuris doctor meis consternita. Cae ciam li revenis de telefono, li estis pala cae nervosa. Mi pagas, signoro Cefkelnero. Li ec cris incipite. Estas iam tiam oni trovis iun fremdulon murdita en hotelo. Fulmo tondro! Cae li foriris. Shainis, che tiu energia iuna homo tremas.